Прашање број 10. Како се викаше настанот што го организираа? Еден мал подсетник, тоа е мисија да се чува интернетот безбеден.